isanganiro kaze mu kiganiro ku nama itariki ya mbere mu kakaro igihumbi kimwe n'ijana mirongo itandatu na kabiri itariki ya mbere mu kakaro umwaka wa bibiri na mirongo ibiri imyaka mirongo itanu n'umunani irarangiye uburundi burose intayo kwikukira imyaka mirongo itanu n'umunani uburundi bwikukiye abarundi barafise ico bashima bashitse ko inyuma y'intwaro y'abakava amahanga mbega ibintu byifashe gute inyuma y'imyaka mirongo itanu n'umunani uburundi bwikukiye mu bisata bya politike ubutunzi imibano n'imigenderanire n'ibindi n'ibiki bitagenze neza n'iyihe migambi yakazoza mu gukomeza intahe kwikukira abarundi baronse muri kino kiganiro dufise abatumire batatu jean claude karegwa ndenzako uri umuvugizi w'umukuru w'igihugu amabanga atari mashasha kandi turabakeje turabanamukije tubaha n’ikazi ku nama murakoze cyane kunkeza kandi abashimiye ko mwantumiye turi kumwe kandi n'umwigisha wa muri kaminuza y’i Burundi Emire Mworoha mwararongoye kandi ni n'amashinga amateka y'u Burundi muraba n'umushikiranganje w'imico kama byo gorana ku muntu ndagura amabanga yose mwajejwe muri kino gihugu turabaramukije tubani kazi kunama mwaramutse neza mutumire wa gatatu ni umuhinga yigenga mu by'ubutunzi faustin ndikumana na mwebwe turabaramukije turabahaye n'ikaze turabaramukije natwe tubashimira ko mwadutumiye mu buhinga bw'ibyuma hari eme tusaye imitebutsi hono niyo nkeza na grace ya justice ya tuyikeze bariko bafata amasanamu reba bitariho niwe ahagarariye kino kiyago Evariste Nzikubanyanka nijenda kiremesheje ikibazo cya mbere ni kwa jean claude karegwa umuvugizi w'umukuru w'igihugu n'iyihe shusho muha uburundi inyuma y'imyaka mirongo itanu n'umunani buronse intaye kwikukira murakoze jewe icyo nashaka gushikiriza ubwa mbere ni uko ntavuga ko haciye imyaka mirongo itanu n'umunani uburundi bwikukiye mhm. uburundi haciye imyaka mirongo itanu n'umunani buhabuje intaye kwikukira kuko iyo ntaye kwikukira uburundi bwari wifise imbere y'umuzi w’abakoloni hanyuma burayinyagwa n'abo bakoroni buja mu buja bw'abo bakoroni hanyuma rero abarundi eh, b'umutima barayigwanira bamwe mbere barayigura hanyuma rero barayihabuza mhm. haraca imyaka mirongo itanu n'umunani basubiye guhabuza iyo ntayo kwikukira mhm. nk'uko byari biri imbere muzi w’abakoloni uno munsi rero nyuma yo guhabuza intayo kwikukira uba ugutuje abakwambuye mhm. hari byinshi byasambutse mu buzima bw'igihugu ibijyanye n'imico kama ibijyanye n'indero ibijyanye n'ubutunzi igihugu kiriho kiriyubaka kandi igeze ku ntambwe nziza kuko ibyasambuwe nk'ubutunzi bw'igihugu uno munsi urabye aho tugeze tugeze ku ntambwe nziza cyane urabye inyubako rusange tugeze ku ntambwe nziza cyane mugabo ntituraheza ntiturashika igihugu kiri ku rugendo kandi ariko igishimije kiri mu nzira nziza mhm. muvuze muti twarahabuje eh, ntikwari ukwikukira kwari uguhabuza mwotanga insiguro y'imbere yaho n'inyuma yaho itandatu na kabiri insiguro notanga ubwa mbere uko imbere y'umuzi w'abakoroni igihugu cy'u Burundi cari igihugu ki c'abaganwa n'abagabo abagabo biga bakigaburira bitunganiriza ibyabo byose bitunganiriza ibyintwaro bitunganiriza ivy'ubutunzi bitunganiriza iby’imibano bagwaye bakivura ibitungwa vyabo bigwaye bakabivura ibijyanye n'uburimyi n'ubworozi bo nyene bakayifata mu minwe nta muntu n'umwe basaba nta muntu n'umwe Eh, basaba ngo udufashe tuganire ingene twoshiraho umushiranganire twoshiraho buramatari ibintu byari bitunganye neza imiryango y'abarundi yose yari iserukiwe ibwami iyo miryango ikaba ariyo eh, nayo umwami aheza agatuma gusasa agasiteka n'itekane mu gihugu abantu bose bakiyumva aregwa na yandere yo kuziko bamutwara mu ishuri mbere rimwe bamwigisha no kugarariza ababyeyi mhm. ubutunzi bw'igihugu ya magi ya mavuta y'inka yahora afasha kugira ngo abana b'abarundi bagire amagara meza yose agendagana ku muzungu inzara iratera abantu baramererwa nabi umva igihugu caratatanye ariko rero abarundi baravyanse baviriye hasi imwe baravyanka bwa bumwe bwabo bwari bari barigishijwe hari haciye imyaka myinshi n’abantu abantu bitunganije mhm. ego ubutuje bakwambuye mugabo baraviri hasi rimwe barahabuze iyo ntayo kwikukira mhm. eh, kwikukira bishobora kuba bifise insiguro nyinshi ku bwanyu ubwo bwigenge bw'igihugu gusigura iki umuntu avuze ko yikukira ni ukuvuga ko atawakukira mhm. uvuze ko eh, wigenga nuko atawukugenga uvuze ko wigaburira nuko atawukugaburira kwikukira rero ahanini eh, kwikukira ushobora kugira ukwikukira mu by'intwaro na politike mugabo kwikukira mu by'ubutunzi n'imibano nibaza yuko bigoye cyane kuko abantu ni magiriranire abantu baruzuzanya mu by'ubutunzi hari ibyo uzasanga ukenera biva ku bandi nk'uko n'abandi bafite ibyo bakenera eh, ahiwawe iwawe eh, mbwa mu bya politike nta muntu n'umwe igihugu cyokenera ngo nuze dutunganiriza amatora nuze utubwire uwo twotora nuze utubwire ubushiranganje twogira nuze utubwire intara zacu ko zongana mu gihugu ibyo rero eh, ukwigukira mu bya politike birashoboka cyane ntidutame ku ijambo twitunganiza ibyacu mu by'ubutunzi naho ni ukuvuga yuko ibyo dutunze abaje gusuma barashobora kuza gusuma baje tukabemerera baje nk'abasuma naho tukabiyamiriza ni ukuvuga yuko ibyacu birahari mhm. birakwiye mugabo kujya kera umuntu yatwara amateke ku isoko kugira ngo atahane amata uw'amata nawe agatahana amateke ni uko natwe dushaka yuko ubutunzi bwacu ari twebwe tumenye ingene tubukoresha ababukeneye bakabudusa nk'uko natwe basaba iby'iwabo kwigukiraho mu by'ubutunzi ni yuko ari urugamba rwa minsi yose kandi Eh, rugoye cyane mm. ikiganiro ku nama turi kumwe kandi n'umwigisha wa kaminuza muri kahise Emile mworoha ikibazo nico nyene eh, mwe muri umwigisha wa kahise eh, ukwikukira ku Burundi bishobora kuba bifise isiguro nyinshi ku bwanyu ubwigenge bw'igihugu bisigura iki mufatiye nko kuri kahise Burundi twaciyemwo tuvuga ko twikukiye twarikukiye koko ngo twibutsa bimwe mu byaranze eh, ko kwikukira haba imbere yaho n'inyuma yaho no eh, igituma kuvuga yuko Burundi bwari bwarikukiye imbere nuko n'abazungu baza mhm. nuko nk'igihe abazungu bataraza igihugu cy'u Burundi eh, cyari kifise inzego zacu hari yafise umwami akagira ikirimba bakaho bamusanga imurambya akagira abaganwa n'abatware nabo bakagira aho babasanga bakagira n'ibyariho reka kugera no kubashinga ntahe bo ku misozi mhm. abaho babaca urumva aho rero hariho ibintu byinshi rero wumva byerekana yuko nk'igihugu cy'u Burundi cyari cyikukiye imbere y'uko igituma cyari cyikukiye wamenya nuko nk'umwami umwami w'abarundi mwezi gisabo azwi n'abantu bose barazi ingene yagwanije barumariza ingene yagwanije abadagi mugabo kubera bari bafise inkoho arateba niwashaka aho yabagwanya nko mu gihumbi kimwe n'amajyana icyenda na gatatu ingwano yamaze ukwezi hariyo imurambya kuva turantaviriri itariki mirongo itatu kugera ukwezi kwa itariki zitandatu kugira naho bemera bakaba amasezerano ya amasezerano y'ikiganda yatumye duta independence yacu igafatwa eh, gaca twemera yuko abadagi aribo bari imbere aribo bo bakuru hanyuma abadagi rero bakadutwara imyaka mirongo ibiri ababirigi bakaza mirongo ine ku buryo twamaze imyaka mirongo itandatu turi mu minwe y’abakoloni. hanyuma rero igituma tuvuga yuko kwabaye gusubira ku nta yo kwikukira yacu urumva ibyo byavuye kubera ayo masezerano y'ikiganda ariko rero urumva rero igihugu kugira ngo eh, tuvuge ngo kibikukiye ego aho tuvuga yuko kiba gifise inzego zacu ntikibuza yuko icyo gihugu cyikukiye kigiranira imigenderanire n'ibindi bihugu nk'uko aho twikuhukiriye mu nyuma twagiye tugira imigenderanire n'ibindi bihugu turagenda muri oni turagenda muri ntuze unesco oms n'ibindi oyiwa tujya hamwe n'ibindi bihugu by'iburaya byikukiye aho rero e, twebwe e, twaronse intahe yo kwikukira ari ukusubira ku ko tuyisubira ko hari haheze imyaka nyinshi twarayitaye ego eh, mu kiganiro ku nama turi kumwe kandi n'umuhinga yigenga mu by'ubutunzi Faustin Ndikumana mwumvise bishikirijwe na Karigwa Ndenza ko umuvugizi w'umukuru w'igihugu ibishikirijwe na professeur eh, Mire Mworoha biraboneka neza kandi biratomoye ko eh, Burundi Afrika Burundi bwakoronijwe ico gihe twatakaje iki uno munsi niyihe siguro niyihe shusho muha kwikukira ko Burundi haraheze imyaka 58 eh, ubwa mbere hoho icyo novuga nashaka kongera ko ni uko burya uburundi eh, ni igihugu nuko mvuga mu gifaransa ari byo wati ni nation militisekire uburundi nticabaye igihugu cigi sinzi aba ba baporofeseri mworaba biza kahise n'ubundi baramya ururimi rumwe n'indi yaruzanye urwo rurimi rw'ikirundi ni rwande nubwo abahutu n'ubw'abatutsi rwaje gute ni rwabande abataruvuga bo bavuga uruhe ibyo bigasiga ubwenge kandi bagasanga igihugu kiri kiri oruganize nyene namasa mu bitavuga tuti eh, yuko les mm, Allemands babaye impressionné gushika ahantu babona hari igihugu citunganije à l'instar des cours européennes kumvo rero cyane cyane z'ubutunzi abazungu murazi hatawe kuza abahingurira iwabo muri za kiriya gihe muri mu kinyarwanda cya cumi harageze igihe bakenera ibintu byinshi by'amamatiyeri promere zijyanye n'ubutunzi baca baratambura gukwiye isi aba exploiter abantu baza kurondera ibintu yo bikura muramumva twiga muri kahise abantu bitwa ngo ba Livingstone ba Stanley ariko baragenda barondera bakaza baraza bafata ibihugu ryavuga tuti aha tuhakuriki murazi kwavuga ko Congo Belge yari ngo propriété ngo cari nk'icibare ngo c'umwami Leopold de urumva bakavuga ati ah, tuharimo ah, ikawa ikawa izara tuzana ah, tuhakure mu tugira iki gushika haravuga tuti nubwo ibyo bihugu bibayeho ni ku nyungu z'iwacu mu by'ubutunzi reka rero tugire tuvyorugane aho dusanze igihugu cyubatse gikomeye turabajamo nyine tubadivize kugira dusasagara hanyuma rero twavuga tuti rero uko rero eh, intambara y'isi yose heze eh, baratima n'abantu barakwiye kuza amahoro ku isi na cyane cyane ko n'umibura bari babonye yuko turetse nuko hari ibihugu birikoronize hari abaye ibintu biteye ubwoba iburaya aho n'abazungu bafatwa nabi n'abandi bazungu n'ubudage ntibwafashe ntibwakoronije abafaransa imyaka ine bubafise bijya by'amoko ngo rasariye n'abadagabire barabona ati burya twaramenje harakwiye ibintu univerisere bashaka tuti nta pepere n'imwe ikwiye kugwa kwa mirikoronize canke n'ibyo bintu bitegeza guhera niho rero byaca bitagura movement za independance uzobona hano independance oni ibigiramo uruhara runini ibihugu bikomeye nka bya by'uburusiya na leta zimwe za amerika atari amakoni byari bifise bikabigiramo uruhara nico gituma wumva n'amatora yo mirongo itandatu n'imwe mu burundi wasanga bunije guteguza ayandi ababirigi babicurikanza bagize gute bakaza guteguza ayandi abarundi rero ubonera ko bashaka iyo ntahe yabo yo kwikukira ni ukubona bashe gukurikira ibihuguro byinshi ababirongoye canke muri ibyo bihugu birabananira kwifata neza kubanira babungabunga ya impunzi ya independence kuko je nacavuga nti umuntu wo hanze arondera inyungu z'ubutunzi kuza kugucamwe imice umva niko abikora kwayirundira inyungu ziwe ca nawe sivyo urabe yuko mwomwankira umuntu aje akabiba imbuto mbi mu murima iwawe agacagenda agenda sivyo ca amazi uyima iyo mbuto yume mugabo ntiyayibiba ari mbi agaca yigira nawe ugacugira ingendo yo kuzurashiramwo ifumbire utabizi ushiramwo uvomera irasagarara kandi yibereye ku kandi wasize ayi dushakije gushaka kimere gute kuko ya independence mu by'ubutunzi yoyo niyo nyine tugorera kujya kuntu badusize mu by'ubutunzi n'ubuhinga bagumye babikoresha n'ubu ibi ngo muri mondializasiyo byose n'ibiki iyo atabuhinga ufise iyo atakufise biguma bigaruka hahandi kuko byinshi usanga tubikenera iwabo nanyegeza kuvuga kare nti natwicaye ngaha aje burya hatwicaye ibyo twosanga twa ari impundu twambaye canke ayo maordinatere canke amatelefone byo usanga ari byaha usanga ari biki hari n'abantu no muri ibihugu byacu bya Afrika usanga ababirongoye baguma barungikana abana kwiga muri bijya bihugu urumva ruvuga tuti reka tubajane kwiga hariya bakeneye kwivuza baca bagenda kare ugasanga rero finaruma hari akantu bita conscience gucugweva muri Afrika dukwiye kugira kandi kera aribo bari imbere urumva rero harimo ibiduka hari ubuhindi buri ko buraza za Brazil Brazil sigaye isumba Portugal Portugal yarayikoronije eh, ni ukuvuga yuko rero Afrika nitwe turiko turacegwa kandi nibaza yuko no mu Burundi ndiko ndabivugira muri rusange turakwiye gufata intumbero yo kumwe niyo ntayo twishigikira gusumba kuriya gusumba mbere n'ukuntu yari imeze kera kuko igihe yanyine abazungu bagiye cyane cyane rezerite sinigenda biga mu kirundi baragize igishara cy'ubutegetsi cyane intwaro ya cami yari ihari abazungu bagiye ari hasubiye mwambutsa hari n'ibiki ariko biranka batangura kudenga ntabwo boyisenya bamwe bagakurikira ati dutangurana dutangurana bigaca biburudubire urumva rero dusubire twisanasane turabe ko igihugu vurema ko kigira cinze Faustin Ndikumana bakengurukira igumbure mu mpera za kino kiyago turaza gushika kucokorwa kugira ngo vyukuri eh uburundi abarundi bose bavuge yuko bikukiye vyukuri atari inusu abarundi baragwaniriza hamwe abakoroni ariko inyuma yo kwikukira hadutse indyane hagati ya bene Burundi aha twovuga nko mu myaka 65 75 na 82 eh, na 83 icenda gatatu n'aha hafi muri bibiri na cumi na gatanu ntimubona ko uh, hari ku bantu bavuga ko bari bikuki jean claude karego Haragahaze eh, kandi agahaze karafise nta kubona abarundi uno munsi bacanamo mu byo bavuga mbere no mu ngiro hageze n'aho bashobora gutora iberera ikayaga bagatora ibigwanisho bakicana hariho igituma igituma ubwa mbere cyo wamenya nuko ubundi baramugira umututsi ubundi baramugira umutwa barapima n'amazuru barapima n'amazuru bapima imisaya barapima imbavu byose byose bibasha gupima kugira ngo babumvise yuko atari bene mugabo umwe babumvise ko batavukana kugeza naho mu muryango umwe washobora gusanga abana babiri bavukana bapimye amazuru ko abantu abana bavukana ntibanganya amazuru umwe yacaje kuba umuhutu undi akaba umututsi mhm. abantu bakazaba bahura bicana kandi bonse rimwe bari tugaburira umwanya muremure gukira bizosaba yuko akore imiti ikora ikoranye hazotangwa imiti myinshi kandi tuyifata umwanya munini iyo miti rimwe yamaze gutangura gukora abarundi bamwe bamaze gutangura gukorerwa ubu nyari abarundi utubwira ngo wowe uri umuhutu ujya n'umutuzi ugenda umugire nabi akubwira ati bapfana iki barutwa na bamaraniye uko no kugaruka kuri ka karanga karangamutima k'abarundi umuhutu ashobora kugira akamaro umututsi nk'uko umututsi ashobora akamaro umuhutu gusumba uko umutu wavukane ukamugirira ibyo rero turi turabirengana turamaze kubona yuko icyo dupfana kiruta icyo dupfa yuko ibyo tubikora mu kutamenya mugabo kandi gukira ntizokirira rimwe hari abantu no gukira batazokira eh, bizogorana ko bakira mugabo benshi abarundi benshi ariko barakira turi ko twaraguye turi turavyuka turabyuka hari eh, abahinyiza hari n'abamaze guhagarara neza igihugu kiriho mu nzira nziza mhm. ego eh, profesor Emile mworoha eh, umuvugizi w'umukuru w'igihugu ati izi mubona zagiye zirakurikira inyuma y'intaye kwikukira n'akaranda n'ishano twari ku bazungu uko ni ukuri niyumvira ko ibyo yavuze ari byo kuko abazungu mu kuza baza bavuga ngo baje kutwigisha civilisation iterambere mhm. ngo batuzanire n'ingene twohana ibiterwa n'ibidandazwa commerce mhm. ngo kandi batwigishe ubuhinga bya kristo mhm. gusenga ivyo nivyo bavuga bati barya abanyafurika ariko rero mu by'ukuri cyari kibazanye cyane cyane kwari ukurondera ingene bashikira amatunga ubutare n'ibindi byo muri afurika mhm. urabona nk'aho batangiye basangiye ikongo ikongo ya segonderi twariga mu ndondabihugu bavuga ngo raberejike erishe akoze rusakoroni barabyemeza mhm. barabyemeza ati twebwe i buruseli hariko haratera imbere bariko barubaka kubera dufise ikoroni dukuramwo ubutare dukuramo kabucu dukuramo n'ibindi bintu byose hanyuma ariko ku ntwaro ya cami ari abahutu ari abatutsi ari abatwa bose bari bafise ikibanza bari bafise amabango Hari amabanga n'amabango ibintu bakora mm. bari bitunganije bitunganije atanumwe yidoga atanumwe yidoga wumva mu iyo miganza yacu y'ikirundi ariko rero izo ideologi bamaze kuzinjiriza mu ntuze mu banyagihugu zirakwira no mu bize amashuri baranabikoresha abantu mu kugira ngo batangure guhindura intwaro bazane intwaro y'ababirigi babanje gukuraho barafata bati are abahutu n'abakuru ibyo gutwara ntabyo bashobora ibyo ni ibintu bizwi ni ibintu bizwi hanyuma rero ku buryo byahavuye ibyo byose bituzanira n'amacakubiri mu gihugu cyacu n'uburundi bumaze kwikukira hanyuma rero urumva umugabo urumva ibyo wonye ni kurondera ingene nyine tubirengera twobirengera tukubaka igihugu cyacu tukamenya ko twaronse igihugu cyacu aheze imyaka imyaka mirongo itanu n'umunani tukamenya yuko hageze yuko abarundi bose boja hamwe kugira ngo bubake igihugu cyabo bafatiye no kuri kiritire yabo bafatiye n'uko eh, babwiriza gufatana mu nda babwirizwa kugira unite babwirizwa kandi kico yonye kandi kitobuza yuko rufatanywa n'ibindi bihugu mu kugira ngo dushore kugira amasezerano yo gufatanya yo no kuhabwa no kuronka ibidandazwa hanyuma rero gutyo tukarondera uburyo bwose bw'ingene twoteza imbere igihugu cyacu dufatiye eh, ku ma kubikorogera igihugu cyacu dufite nabyo ni byinshi urabona abantu ni benshi n'umurengera kugira ngo ntibakironka aho barima ni ukurondera ingere twozana twozana amahinguriro twozana ibintu byose byotuma dusubira kubaka igihugu cyacu kigaheza kikaba kikagira uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na demiri venteya urabona venti y'imyemesyekere tukaheza tukarondera ingene tworonka ibyo dufatira ko mu kubaka igihugu gishasha giteye imbere kitagira amacakubiri gishyira imbere intwaro rusange gishyira imbere agateka eh, na muntu gishyira imbere kigwanya amacakubiri n'ibindi mm-hmm. murakoze cyane eh, professeur Amire Mworoha nibutse abadufatiye hagati eh, ku kiganiro ari ku nama eh, turiko tuyaga n'abatumire ku bijanye n'imyaka 58 iheze ibendera ry'igihugu cyacu rihungabanye ry'ababirigi rikururuka mbega sogoko aho wicariye ku nama uri kurakora iki muzu isanganiro ry'abadasangiye ivyumviro mu ntumbero yo kunywanisha abarundi mu kiyago cyo kuna Faustin Ndikumana hoba habuze iki inyuma y’ukwikukira kubona haca hakurikira indyane n'imbere yaho umugani wa rudovika akagandagurwa twabuze iki kugira ngo eh, koko ukwikukira gushika uno munsi kube ari ukwikukira koko kutagikurarangwa n'indyane za politiki n'amoko n'intara eh, hari icyo nuvuga burya gushikaho biburudwi gushikaho n'umushikiranganje wa mbere 65 agandagurwa baraza kugira amatora 65 bagize amatora hageze gutogura umushikiranganje wa mbere induru zikaca zaduka umwami agaca atora umushyiranganje atari uwo muri Prona induru zikaduka umwami kirimba cy'umwami kigategwa gahunga gati igihugu umushyiranganje wa mbere akaraswa akaja hanze nko kuva mirongo itandatu na gatanu mirongo itandatu na gatandatu igihugu casaduka ata mukuru w'igihugu n'umushikiranganje wa mbere gifiswe asangana ingorane gushika rero nawe haza eh, umwami ndizeye nawe nyine birahakwa abara n'umushikiranganje wa mbere wiwe umwe no mu minisitiri undi akaja kumukura ibintu nyine bibi donc ukabona ati nibiki ingene zingene kiva mu kirundi ingene Repubulika nyene model ko nizo twarimo nta kuri twari kubigira mhm. ntivyari bikunda ko dusubira muri bimwe vy'imbere y'intuze eh, y'ubukoroni hanyuma rero uko kwikunda rero kuragaragara mu no, no, no kutahuza kuragara mu bihugu byinshi bya Afrika haguma imiryano ama republika kura ndasubira giriki bamwe bakaja kumwishamba abantu mwebwe ndafashe akarorero evariste nzi mm-hmm. eh, ko banyana ugacumva umuntu agacumva ngo nyimba ari wowe ntuze ko tuva hamwe ko ari inshuti ko tuva mu bwoko bwanjye ni urya leta uri kumwe abandi bose ni mwigireyo urumva rero icyo kica kiraturemera kiraturemera gushika gushika mm-hmm. ariko rero icyo nuvuga ni uko hagiye haraba akantu k'agahengwe ntabwo ko ibintu byose byagumye ari ari iki haraba agahengwe mugabo nako nyine ugaca ntikabaye kuko mu gihe uburundi butashobora kumara imyaka cumi n'itanu butekanye genda murabe muri kahise uburundi ntiburigira bumara imyaka cumi n'itanu bukurikirana atakirize politike bugiyemo ngo ngo bushimame kenza bwa bukene bugaca buza mwiza nababaze kino kibazo ni ikibazo kimwe rusange mbere kwa karerwa ubwigenge twaraburonse eh, ariko ntitwabubungabunze eh, aho bitageze neza huba habuze iki bariko baravuga ko habuze gukunda igihugu eh, la souveraineté sinzi icyo mubivuga ko muvugize umukuru w'igihugu abarundi baraca baraciye umwibutse bati ukwigenga ntikubuze ukwigengesera barongera kandi bakavuga bati ukwiyubaha ntikubuze ukwiyubara hari abantu iyo bakize isemu bibagira icabirukanye hariho abantu uzobona bamwe ashobora kubona avuye mu bibazo ikibazo akagitorera umuhaye ikibazo ugasanga ntacishuye cyose indwara ntayivure kuva mu mizi ni yuko intahe yukwikukira twahabuje hariho abantu benshi bayibonye kumenga ni abakoloni abakoroni bagasubira iwabo ibyo byonyine ntibiba bikwiye Umukoloni arashobora kugenda agatwara ukuguru kw'iburyo ukubanza kugasigara cyagasigara umukoloni umukoroni mwene wanyu yirabura ashobora kuba umukoloni mubi gusa wa mukoroni w'urukoba rwera eh, ukibagira yuko hagiye umukoloni hatagiye abakoloni muri twebwe abarundi hasigaye abakoroni icyo ni cya mbere icya kabiri nacyo abarundi natwe twagiye mu kanyamuneza kenshi cyane kukumva ko tumanitse ryari rya tumanitse ibendera nk'uko babivuze yavuze porofeseri mworoha nta bendera twari dufise ukamenya kumanika igitambara gihungabana atakuzirikana ngo umenye insiguro y'iryo bendera umenye kumbure n'abarigwaniye umenye ngene umwana w'umwami yagiye agaturatura agatotezwa abantu abantu bakamererwa nawe uzirikane uvuga uti ibi bintu twabihabuje tubihabiye zo tubibungabunge harabuze rero kubungabunga nayo kwikukira no kuyitsimbataza ukwitsimbataza rero no kuyibungabunga bwa mbere hoho ni uko abantu bose hateza kuba uruhererekane hagati eh, y'urunganwe uko urunganwe eh, ruhereza urundi urunganwe ni yuko hariho twateza kujya turabarirana iyo ntahe yavuye mhm. ubwa mbere byari bimeze gute bataraza abakoroni bamaze kuza byagenze gute twabagwanije gute tubatsinze byashobotse gute kugira tubatsinze tubatsinde hano tumaze kubatsinda bagasubira iwabo twokora iki ibyo bibazo rero ntihigeze abantu bigeze bagenda ngo bakubise agatima mpembero biyumvire kuri ibyo bibazo mhm. eh, harabaye rero ukwiyibagira ugasanga horona yabivuze faustin yuko hatwara n'abantu bakiri bato bafite amaraso agishushe mugabo bavuga ngo uruto ubuto bw'urutobo ntiburubuza kurura urashobora kuba muto ugasanga mbere utwaye neza ugusumba ubukuze kandi eh, ngo izo imfizi ivugana ivata nayo mwana w'isure arakurana isunzu mugabo izo byose by'ubuto kumwe n'ubumenyi kuko ubwenge bw'abantu barabwamanye mm. n'abamutuye ubumenyi ubumenyi bukujana n'ibihe kuko ibihe by'iki gihe si byo bihe byo kuri mwezi gisabo ubunye dukeneye kumenya ibihe bijyanye kumenya ingene ibidukikije bikingirwa n'ingaruka ko ingaruka zije kubera isi idasakaye zidushwara twese ku isi ukamenya ingene wifata bijyanye n'ihindagurika ry'ibihe ubu bitegerezwa kumenya eh, kare twaraguza ibintu byitwa turoke ku isoko mhm. uteza kumenya mu by'ubutunzi ukaza kumenya ingene ajya amafaranga akomakomeye twisunga mu by'urudandazwa nk'amadolari y'abanyamerika ingene ku isoko ameze kugira ngo nibatwara za nzahabu zawe uvuga uti mbega iki n'igihe cyo kuzishora cyangwa cyo kuzibika mhm. mbega iki n'igihe cyo kwimbura byinshi cyangwa n'igihe cyo kubigabanya mhm. mbega noje gusaba akazi hariya cyangwa nufuma nkora ngaha iwacu nkaronka duke mbwo nkatujya neza ntibaze kuguntuza ikora rinini muba rero harabuze kujana n'ibihe icyo ni ikintu abarundi kutamenya kujana n’ibi niyo niyo ngorane nyamukuru ariko tugira imana uno munsi tugira imana nitwiyubara twiyubahe mugabo twiyubare twigenge mugabo twigengesere tumenye yuko abo onye twatse intaha yacu bari batunyaze tukayihabuza bakagenda bagumanya akariganga muhogo ko twabakwiye amata mu kanwa abantu baguma bakitakita kandi barazi ku bwa butare bari baje barondera mu bukoroni bwa butunzi bwacu bari baje barondera ubwo butunzi n'ubu buracariho mbere hari ngo tuguma tuvumbura bushasha kuko umukuru w'igihugu nyine cy'u Petero Nkuza yigendeye yigiriye yatubwiye ati uburundi ntibuzira icyaha bwakoze uburundi buzira aho imana yabuteretse n'ibyo yabuteretsemo ibyo rero ko aho yabuteretse haracari hahandi ibyo yabuteretsemo biracari bya bintu ibyo bintu rero baracabirondera abarundi rero dukwiye kwikangura kuko hariho agashinge abakoroni basize baduteye baradusinziriza tujya mu itiro rirerire dutegerezwa kwikangura iyo rero bivana bivana umuti baguteye ingene ungana iyo tiro rero tugeza eh, kuri vamo tukikangura tukamenya yuko bobo badasinziriye hama tugaheza tukagira inyifato ijanye n'ibihe tugezemo mm -hmm. eh rero imana turiko turagira dufite indongozi ziriko zero twara mu kuzirikana ibyo gukunda igihugu tubirengere e, gukunda igihugu utagikunze zokunda iki eh, utagikunze uzoburimbwa n'imbwebwe mm -hmm. habo tunakizirikane tuciyumvire tubirengene twokigira ryateka nitekana cyari gifise ryogaruka mbere tukabira tukaraga n'abana bacu umuntu ntagire umuntu azoba kibaho avuga ngo ariko yiberaho wenyene mhm. umuntu atangure kwiyumvira inzu ukuruza icyo ni ikimyira urengane kwiyumvira abana biwawe urengane kwiyumvira nibyo bitiyerekwa vision viziyo mu gifaransa umuntu akabona kure abashinwa no uno bagira biyumvira ku myaka amajana atanu iri imbere nta muntu azubaha imyaka amajana atanu reka ubwo ko imigambi yose ukora uyikora wiyumviriye urungano rushika nka cumi imyaka myinshi aho rero niho abarundi tuzoba turi ko tuzoheza tugahabuza koko tugatsimbataza yantaye ukwikukira Eh, hariho kwikukira mu by'ubutunzi eh, muravuga ko abakoronije Burundi aba abaje imbere batwara igihugu imbere y'uko n'abadagi n'ababirigi imbere y'uko Burundi bwikukira mpenga ibyo bakoze byose ni bibi eh, abarundi bambara impuzu y'igiti barava ku mpuzu y'igiti barambara izi mpuzu twambaye abarundi umukomezwa basekanye amabuye abiri harimwo hariho na bibi ku bwanje mvuga nti bibi nibyo byinshi mugabo vyiza navyo ni birahari mhm. ivyo bimwe no kubwira nabantu ico abakoroni wumva tuvuga kandi hagiye kintu naco abarundi bazobamenye neza yuko umuntu wese afite urukobagwera atari umukoroni hariho abazungu bameze neza cyane mhm. bakunda bakunda agateka bubaha agateka kazi na bazi ko umuntu yaremwe hari abantu babwira bati ibi byose tuvuga ngo abahuta abatutsi abatwa aba abayoruba n'ibiki n'ibikati twebwe hari umuzungu wakubwira ati erega imana yaremye umuntu umwe none ko yaremye umuntu umwe ubwoko bwoko bwavuye he umuntu wese n'umuntu kumbura afise urukoba bijanye naho yagiye kuba hariho abazungu bamaze gushika kuri kuri iyo ntambwe banakubwiye bagira n'imyiyerekano iwabo biyamiriza ibihugu byabo reka kuja kuja gusotora biriya bihugu kuja kwiba muri biriya bihugu nahandi ubona kandi ibibazo ibihugu byose birafise ibibazo mugabo byiza rero bazanye dukwiye kuvyakira tukabikoresha kuko iminsi yose umuntu akugaburiye arashobora kuzana ibyo kurya byinshi ugasanga hari inyama z'ingurube eh, z'agakwavu z'imbata na bamwe mu barundi babandanya kuba basoma mbike babo mbega uno munsi hariho igihugu cyubaka kibujije uburundi gutera imbere mu by'ubutunzi eh, ubutare burimbwa bukagenda kwa kundi nyine kwa kera eh, mu gihe hari ibindi bihugu biri bitera imbere usanga ubwo butare babuhingura bukagenda eh, buhinguwe production mu gifaransa abarundi bamwe bavuga ati nta muryango ubura akagogo nta mwongo buri sato ibidahizwe mu barundi hariho abarundi uno munsi bafise ni uvuga yuko barengeye abakoroni abo twita abakoroni mhm. bize bakamenya rya shure bariye uwabarozemo uwabaroze ntiyakarabye eh, umurishano byaramufashe n'ukuri naho rero uramubwira yuko umurundi mwene wabo ari umuzimyamuriro agwaye ariwe yamutwara kwa muganga aguma kubwira niyo muri kumuragana avuga ati mbe wumvise ibyo oni yavuze wumvise ibyo inyo européenne yavuze wumvise bari yabavuze ntigera kubwira ibyo kuko murundi turafise abantu b'intungane baruzuye mu madini yose mu ntara zose barahari mugabo abantu nta n'umwe yigira yiyumvira kubafatira ko akarorero jewe rero nkavuga nti koko gusinzikara akadurumanya igihugu cabo yikora ku gihugu kibanyi akakibwira ati eh, ibigwanisho ngahera amafaranga yo guhemba ngizi ni mpuzu ibi nibi nibi nibi tudurumbanize hariya turakeneye yuko muri Kongo haba kajagari kugira ngo ze dushikeyo gutura bujya butari bwa turakeneye ko mu Burundi haba kaguma haba se kuba bujya butunzi bwabo ivyo rero birabaho Eh, kenshi rero turakora ibintu tugasubira kwicuza iyo tubireka eh, turi mu minota eh, ya nyuma ya kino kiganiro reka tugende ku cokogwa mbega ibyo kugira abarundi abatwari n'abatwarwa bashobore kuzigama cyangwa gukingira intayo kwikukira byo bibihe duhere kwa porofesiyo mworoha twakora iki kugira ngo dukomeze intara y'ukwikukira mhm. twikukire muri byose muri byose eh. ubwa mbere ni abarundi bose twakwiyungunganya tukamenya yuko iterambere ryacu ari twebwe riraba mhm. kandi ko bikenewe ko bikenewe yuko twubaka igihugu cyacu tukubaka ibirekeye amahinguriro amahinguriro tukiga tukagira tugashira imbere imigambi y'iterambere kandi igakurikizwa mm-hmm. igakurikizwa cyane cyane tukamenya yuko amahinguriro gukora amahinguriro mu gihugu cyacu nuko twihingurira nyine ni eka n'ubutare bwacu bakabuhungura buri ngaha aricyo kizotuma tuva kuri ya turonka inyishu ya cya kibazo cy'abantu b'umurengera hanyuma rero tumenye yuko tubwiza gushyira imbere e, gushyira hamwe kw'abarundi inite y'abarundi umwana namenye yuko ikigwanisho gikomeye kandi yuko ari ukwiga ishure akarimenya kuko niyiga ishure kuva hasi kugera hejuru azoba umusitwaye wo ku isi yose azogenda mu bindi bihugu azoja muri afurika azoja muri afurika y'ubuseruko na hehe na hose hanyuma rero tuheve kandi twongere turwanye akarenganyo kurwanya akarenganyo iyo kava hose mhm. ntihagire umurundi akumigwa akumigwa habe ubutungane kandi hagwanye ubusuma hagwanwe umusuma ibyo byo umukuru w'igihugu yarabivuze yuko hari imigambi yo kurwanya ubusuma hanyuma rero jewe rero nkabona yuko ibyo bintu tubifatiye ko niho tukongera tukarondera ingene ni ukwiyungunganya mu kurondera iterambere ryacu kandi tugafatira no kuri n'imigenzo yacu ubuhinga kama bwacu nabwo nyine burakomeye hanyuma rero aho hose rero tugiye hamwe nimvira yuko atakibuza yuko haboneka iterambere nyakuri ku munsi kandi tumenya yuko gushyira imbere umurundi abo murundi koko reka tubashimire Emile mworoha Faustin Ndikumana ivyo mu majambo make ivyo kokwa jewe ndabibona ubwa mbere hoho nuko eh ikintu ca cohesion mu Burundi kugira abandi basubire kumva ko arabarundi bari hamara ikintu tugoshira imbere cyane mm -hmm. rero kugira mbone ko abarundi twobungabunga ibintu mbona mfatira ko mu migwi ine mbona vyo duhuza gusumba mhm. ubwa mbere twice tukivuga ko abarundi tuvuga ururimi rumwe dufise imico imwe icyo kintu ni ikintu gihambaye cyane je murambona iyo turi hanze uri nko materi hanze ukabona nk'abantu bo mu bihugu bimwe kugira bumvikane bakoresha ururimi rundi rwo hanze igifaransa nk'iki ariko twe wumvise umuntu avuze ikirundi urumva ko wumvise umuntu umwene wanyu urumva ko ikirundi urumva ko ari ikintu ikigira kabiri hari ibintu y'intambwe tumaze ku by'ibintu tuza turaganira tumaze gushikako dukwiye kubungabunga tukaza turaraba jewe mwanumva umukuru w'igihugu misi yose ari kararahira ahera kuki nzubahiriza iki amasezerano y'umuyaga barundi ayavuga imbere y'ibwirizwa shingiro ikindi cyakane mm -hmm. ni revarence ubushinga ntaye bugi kubona mu Burundi ubushinga ntaye sekwa berekana ko societe yacu ya kera ari fisiki ubushinga no kuvuga justice no kuvuga umva twari dufise rivalere tuzivyure je naranezerewe cyane numvise umukuru ariko aravuga ejo bundi yuko intahe yo kumugina ishobora kugira nabashira donc les valeurs Hayereka rwose y'urundi ari wakikuba valire. Mbwa twe dushaka twigire mu bindi ubusuma, ubunyonyezi, uwivye byinshi niwaje imbere, uwagize gute twibagire ko ubushinga naye bw'exist. Hanyuma ikindi ni ukuzamura ubutunzi bw'igihugu rero tukibuka ko ubutunzi bw'igihugu no muri afurika bufatira ku buhinga guteza imbere ubuhinga yemwe yemwe kuvuga ngo urafise ngo ngo ngo ubuhinga bwarateye imbere ubuhinga butemera gusumije ubuhinga nawe ucuko uransumbije reka nanje nze ubwo buhinga ndabwegere ko nta kundi uba uri oblige gukurikira ikindi rero nibi by’intwaro ibereye n'ubutungane yemwe yemwe yemwe ni zuraraba nyimba we muntu imana yaragije igihugu cy'u Burundi zuraraba ati hakazi ubwo gahabwa bose hari akababaro uba utazi kumbure kaba karagituma ni ukuza turaraba neza ko intwari ibiri two turayitsimbataza ubutungane iyo kuri ibisiyo arishisima irisite eh? abategetsi basabwa kwerekana amatungo imbere mu mabanga n'imbere bayajamo iyo abantu bavuga bati uri musitanteri cyangwa urinde ugaca uduza gutyo ko utugira mu gihugu abantu bose bakubore n'uburi kuraba eh, ibyo bintu byose ni ibintu turi ko turapfukira na kera abantu barakumirwa bakaja kwiga hanze baguma mu mpunzi wowe uri ni bujumbura ugacabanga ibintu n'amarame no harakabura utaza afise egera turabi intwari bereye tuyitsimbataze nta kuvuga ngo akazi gatangwa ugasanga unukuru mu mugambo cyangwa uri mu bwoko n'uburuhakari none ntumva ko hari umuntu abarenganijwe mugabo agana kwa amategeko ngende vyanditse ngo twese tumwana imbere y'amategeko eh, abarundi turakwiye guhinduka tukagororoka tukicara ibibazo dufise mureko tutaki reka tugushimire Faustin Ndikumana tujye kwa karegwa turangize kino kiyago mwumvise ibisabwa kugira ngo eh, kumbure bwa bwigenge kwa kwikukira twaronse kurame gutsimbatare mu gihugu urakoze aragomba kubanza gushima ibyo bagenzanje bashikirije kandi ako kamo batera agira mvuge ntikaramaze gushikira abo kega uyu munsi umuntu yibaza yuko ashobora guhungabanya agateka ka zina muntu bikaba n'ingoma no mbwira ntibisaka by'imbwa byarahiye umuntu yibaza yuko ashobora gutoteza abantu kunyonyeza gusahura ubutunzi bw'igihugu amenye yuko icyo gihe atari atariyo tukiri abarundi bateza kumva yuko basanga iyo gupfa no gukira icyo bapfana kiruta icyo bapfa bateza gusabikanya basangiye ibikogwa bateza gusangira n'ikigega iyo niyo ntumbero shasha rero y'uburongozi buri mu burundi ibyo rero abantu borema gusa ntibazovuge ngo mbega ko haciye ukwezi bidakozwe ntibyerera inzara byerera igihe ni igikorwa abantu bazabona yuko buhoro buhoro hari ibintu biri ko birakogwa ibintu bigenda bihindagurika hanyuma igihambaye mugabo ibyo byose bishoboke ni uko abarundi bumva yuko hajya eh, kazuza keza k'igihugu gashingiye mu ndero gashingiye mu ndero ah, kera abana b'abarundi bari bazi kizira bakakiziririza abarundi rero barakwiye kwiga mbere n'inyigisho zigasubigwamwo tukiga ibikenewe bishobora kudufasha iruhande y'izo nyigisho zikwiye gusubigwamo aho kutugira ya mabuhaje umuntu azo kwiga ibintu ijana ntamenye na kimwe avume yiga kimwe abandi biga ikindi hamaze y'amagiriranire buzuzanye iruhande inyigisho hama abandi bamenye yuko tutikwije eh, kwikukira ntibisigura yuko udakenera abandi abantu turakeneraniye mugabo muri uko gukeneranira twubahane tumenye ko twubahana tukuzuzanya abanyamahanga rero eh, bamenye yuko bafite ibihugu byabo tukagira ibihugu byacu ibyo ari byose kumure ntitunyaruka cyane kuko iyo bivuze n'imiganya croissance mugabo tukaza turumva yuko hariho icakozwe tukizera ko ibindi bizokogwa hama twumva ko tubikora twese utabisiganya ujya cankuriya abantu umuntu wese keza kuzana uruhara rwiwe umuganda we wira twaka igihugu ni no kuri wo mwizero w'umuvugizi w'umukuru w'igihugu Jean Claude Karigwa duce turangiriza ko kino kiyago reka tubashimire kubona mwitavye ubutumire hamwe na Gratia Justice ya Twikeze Leonce bitariho niwe yarahagarariye kino kiyago eme Toussaint Mitebutsi ari muhinga bw'ivyuma Evariste nzi ko banyankana rindemesheje kino kiganiro ndabifurije kururanirwa mu banyu no mu vyanyu naho butaha